LDK 2030. Labadiena klausytojai, toliau tęsiam laidas 2030 LDK. Ir šiandien kalbėsime apie kokiagi visgi valstybė, koks valstybės statusas, e, pavartotas po žodžiu atstatoma, buvo atkurtas. Ir dabar aš šiandien turiu studijai popierių krūvą, origina, originalių kopijų E, nuo originalų, kurie yra saugomi valstybiniam archyve ir aš juos perskaitysiu, bet dėl valstybinio statuso. Bet pradžiai aš perskaitysiu mūsų ieškojimų žmonių, kurie galimai e, Petrapilyje, anometiniam Peterburgė, e, buvo paskelbti kaip po lietuvių bendruomenė siekiai, kokią valstybę jie nori matyti kokios valstybė siekia ir kokios gairės, kokie pamatai tai valstybei bus padėti. Ir vienas iš vedančių čia, pavadinkim, tokių konceptų valstybingumo kuriejų, tai buvo kunigas Tumas, vaižgantas tautos pažangos principai, paskelbti buvo 17 metų vasario 26 dieną, o po metų buvo atkurta valstybė. Tautos pažangos tikslas laisva Lietuva su pačiu lietuviu apsisprendimo teisė. Demokratinė respublika – tobuliausia valstybinės organizacijos forma. Tačiau valstybės tipas tautos pažangai ne pirmos eilės svarbumas. Laisvo žmogaus nepavergia konstitucinė monarchija, vergų dvasios piliečių nepadaro laisvais nedemokratinė respublika ar šiokio, ar tokio tipo būtų valstybinė organizacija, pirmų pirmiausiai privalo būti apsaugotos įgimto žmogaus teisės - tikybos, sąžinės, žodžio, susirinkimų, bendruomenių, organizacijų, sąjungų laisvė, asmens, būto, korespondencijos neliečiamybė. Visiems pripažįstama lygi žmogaus vertybė ir teisų lygybė be skirtumo tautos, tikybos, lyties ir lomo. Pripažįstant ir ginant kiekvieno atskiro žmogaus asmeninę lygybę ir laisvę, lygiai pripažįstama ir ginama visų ir kiekvienos tautos lygybė ir laisvė. Tautų santykiams normuoti ir tautų teisėms ginti tinkamiausia norma - tautų federacija. Tauta apsprendžia etnografinės žymės, gyvoji kalba, sielos ir kūno ypatybės kultūros, ekonomijos ir istorijos veiksniai ir ilgas gyvenimas vienoje žemėje. Oficiali Lietuvos, laisvos Lietuvos kalba Seime, administracijoje ir teisme lietuvių kalba. Etnografiniai Lietuvoje visiška visų tautų joje gyvenančių kultūrinė autonomija – kovai su kapitalizmu dabartiniai tvarkoje prieš privatinį kapitalą statoma organizuotas visuomenės kapitalas visokio, visokiojopos kooperacijos pavydalu. Žemė su jos turtais - ekonominis Lietuvos pagrindas. Žemė - mytybų, nespekulacijos šaltinis. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena bežemiams ir mažažemiams žemę aprūpinti ir kitokiems reikalams tenkinti, pripažįstama privalomasis latifundijų išpirkimas. Kaip bendroje lavinimo, taip ir specialinės pradedamosios, vidurinės ir aukštosios mokyklos laikomos valstybės lėšomis. Mokslas veltui. Pradedamasis mokslas visiems privalomas. Privatinės mokyklos, kurių programas yra ne mažesnės kaip lygaus tipo valstybinių, turi lygias teisės su valstybinėmis. Dar vieną ištrauką perskaitysiu iš tumo. Iš pokalbių apie Lietuvos valstybingumą. Visiems trims pašnekovams buvo aišku. Būsimąją Lietuvą ar į bušiokę, ar tokia, ar vokiečių, ar rusų apžergta, ar visai nepriklausomai, vis tiek grįsti tautiškumu. Tautiškumas gyvoji kalba Tautos dvasia, jos nuotaika ir išmanimas, istorinės tradicijos turėjo mus visus padaryti įstabius. Nuo žemaičių betariant, vadinasi į esmeninti, kad bet kas galėtų pasakyti, štai kokių lietuvių esama, kuo jie te galima patenkinti. Formuluot mums tai nesisekė, bet in konfuzijo. Nuovokoje mes buvom pasidarę stipriai nusimaną tautišką savo vertybę tautininko vardo vengiam, nes kaip tik prieš tai karštieji rusai tą vardą buvo padarę nepakenčiamą. Ir kaip matom, tiek Basanavičius iš Bulgarijos grįžęs, tiek didžioji dalis iš Rusijos imperijos anometinės grįžę, Lietuvą kūrė emigrantai. Ta sveika Lietuva kūrė ne Lietuvoje gyvenę žmonės tuo metu, o būtent už Lietuvos ribų. Ir tas statusas valstybingumo. Aš perskaitysiu ištraukas iš valstybinių aktų ir dokumentų. Visą seką, kurią beveik niekas neaptarinėja iš istorikų, tai jūs šiandien turite retą galimybę išgirsti. Valstybiniai aktai ir dokumentai. 1918 m. kovo mėnesio 23 d. Vokiečių imperatoriaus Vilhelmo raštas, kurio pareiškia pripažįstas Lietuvą laisvą ir nepriklausomą valstybę. Rašyta mašinėlė vokiečių kalba. Parašai Wilhelmas Grafor Hertling, išspaustas vokiečių valstybės atspaudas. 18 metų birželio 4 dieną aktas, kuriuo Lietuvos taryba kviečia Wilhelmą Herzog von Urach, Graf von Fürnterberg apimti Lietuvos karaliaus sostą rašyta ranka, lietuvių kalba, parašai, Smetona, Lietuvos tarybos pirmininkas, kunigas Taugaitis, Lietuvos tarybos vicepirmininkas, daktaras Šaulys, Lietuvos tarybos vicepirmininkas Šernas, Lietuvos tarybos generalinis sekretorius, Lietuvos tarybos anspaudas. Rašte yra du prierašų. Pirmasis – rašytas Hercogo Uracho ranka, lietuvių kalba, kad jis priimas pakvietimą apimti Lietuvos karaliaus sostą ir sutinka su visomis išdėstytomis akte sąlygomis. Parašas Wilhelm Herzog von Urach, Graf von Württemberg. Data Freiburg, e, Liepos 1918 metą. Antrasis prierašas, rašytas Vilhelmo Alberto kunigaikščio Uracharanka lietuvių kalba, kad jis kaip įpėdinis visiškai sutinka su savo tėvo pareiškimu. Parašas Wilhelm Albert Fürst von Urach Graf von Württemberg parašyta Apreis Leponsart 9, 9 dieną 7 mėnesio 18 metais, tai yra Liepos 9. Trečias dokumentas. 1918 birželio mėnesio 4 dieną. Tas pats tik visa, kas rašyta vokiečių kalba. 18 metų Liepos mėnesio 11 dieną priimti Lietuvos valstybės tarybos nutarimai. Pirma, Lietuvos valstybės taryba laiko Lietuvai tinkamą valdymo formą konstitucinę paveldimo monarchiją su katalikų karaliumi prieš akiją. Ir antra, renka hercogą Vilhelmą Urachą, Virtemburgo grafą, Lietuvos karaliumi. Rašyta mašinėlė lietuvių kalba. Pataisyta vietoje kviečia, renka ir vietoj siūlo jame kviečia jį Lietuvos valstybės tarybos narių parašai. Daktaras Jonas Basanavičius, S. Banaitis, K. Bizauskas, e, Dovidaitis, Malinauskas, Vadas Mironas, Alfonsas Petrulis, daktaras J. Šaulys, Šau, K. Šiaulys, jo, Jonas Šernas, Antanas Metona, Smilgevičius, Taugaitis. Penktas dokumentas. 18 metų Liepos mėnesio 11 dieną. Tas pats vokiečių kalba vietoj e, ladet pataisyta valt ir išbraukta ein. 18 metų Liepos 11 dieną tas pats lietuvių kalba pataisyto į redakciją. Be paraši, parašų surašytų numeris 4 yra dar šie. Daugelis, Valčkaitis, toliau eina prierašas naujai Liepos 13 dieną 18 metais tarybos koptieji nariai reiškia šio savo parašais pritarimą aukščiau paduotiems tarybos nutarimams. Septintas dokumentas. 18 metų Liepos 11 dieną tas pats vokiečių kalba. Aštuntas dokumentas. 18 metų Liepos 11 dieną Lietuvos valstybės nu, tarybos nutarimas 1918 metais Liepos mėnesio 11 dieną kvies hercogą Wilhelmą von Urachą, Württemburgo grafą, apimti Lietuvos karaliaus sostą su išdėstymu kvietimų sąlygų 12 punktų. Toks pat kaip ir numeris 2 rašytas ranka lietuvių kalba. Parašai. Daktaras Basanavičius, Banaitis, Bizauskas, Dovidaitis, Malinauskas, Ramanauskas, Mironas, Petrulis, Šaulys, Šaulys, Šernas, Metonas, Milgevičius, Taugaitis. Prierašas, kad naujai Liepos 13 dieną 18 metų tarybos koptieji nariai reiškia pritarimą šiems tarybos nutarimams. Po prierašų parašai Aleknas, Tasys Šilinskas, Martinas Ičias, Parutskis, gydytojas Daugelis ir taip toliau. Taigi, iš dokumentų aiškiai matosi, jog atkuriama Lietuvos karalystė. Ir Šerno pasiūlymas ir jūs matysit, matote tai valstybinėse to meto anspauduose. Lietuvos valstybės ženklas, emblema yra vytis, todėl anspaudas su vytimi yra valstybinis anspaudas. O kaip bus žinomasis vytas, vytis ant, autspo, ant anspaudų stilizuojamas. Tai yra nesvarbu. Basanavičius sako, aš galiu paaiškinti, perskaito paaiškinimą vyčio ir priemamas kaip valstybės ženklas. Ir aš trumpai dar iš smetonos perskaitysiu. E, centras aiškiai, centras tai yra Vokietija ir Antantės, e, su Antantės diplomatai, centras aiškiai mus palaiko ir palaikys, kad tik kad bus monarchija. Neis prieš mus ir kitaip mums nesi nusistačius, tik bei ypatingo užsiinteresavimo. Užsienėse vienas neatsimai, niekas neatsimainė, o tarybos ar ta pati tebėra orientacija. Antantės kitaip žiūri, nieko panašaus. Sakote intereso ten daugiau, gi pozityviškumo jokio. Kombinuojant statome klausimą, ar galime ir ar turime dabar imti valdžią, ar pasilikti taip, kaip buvę. Pasilikę taip, kaip buvę, nustosime autoriteto, ką keliame kultūrą, tai nepagelbės. Prekyba vokiečiai, tikriau žydų monopolis. Rublių kursas jų yra nustatymas. Mokyklų rudinėje bus 1500. Tai jūs matote, iš visų aplinkybių susiklošiusi e, buvo pasukta, taip galim pasakyti, real politics e, kryptimi ir, ir ta real politics kryptis buvo Vilhelmas von Urachas, nes buvo tikimasi, kad būtent su šito asmeniu bus atstatytas ir Lietuvos dingęs elitas E, ne tas elitas, kuris save laiko elitu tokiu, bet tas, kuris per šimtmečius, per daugelį kartų parodė savo gebėjimą rūpintis tiek valstybė, tiek tauta, o ne vienas ar kitas asmo turintis ryšių su monopolistais, apie tai ką tik skaičiau, ir bandantis iš to monopolio, e, iš tų nuolaidų, kurias tie monopolistai suteikia, kurti valstybingumą. Taigi, po pertraukėlės aš perskaitysiu labai svarbius sekančius dokumentus, e, kurie surišti su visais nutarimais dėl karalystės statuso. Būkime kartu. Iki. LDK 2030. Taigi skaitau tarybos dokumentus. Lietuvos taryba kviečia Vilhelmą Hercog von Urach Grafo ir Württemberg apimti Lietuvos karaliaus sostą, paveldimą tiesioginės vyrų linijos konstitucijos nurodytų keliu. Karalius pasirenka Mindaugo antrojo vardą ir apima Lietuvos sostą šiomis sąlygomis. Pirma, Lietuvos valstybės valdymo forma yra konstitucinė monarchija, demokratiniais dėsniais tvarkoma. Antra, Laikinuosius pamatinius įstatymus sudaro ir išleidžia Lietuvos taryba, susitarusi su monarchu. Trečia. Laikinųjų pamatinių įstatymų dėsniai yra šiokie. Dali valdo karalius ir žmonių renkamoji atstovybė. A. Įstatymų leidimo organas yra parlamentas ir karalius. B. Pildomąją valdžią vykina karalius per pasirinktuosius ministerius Seimo kontroliuojamus. C. Parlamentas susideda iš dviejų rūmų - žemųjų Seimo ir aukštųjų tarybos. D. Kiekvienas įstatymas turi būti parlamento priimtas ir karaliaus patvirtintas. E. Konstitucijos ar be pamatinių statymų pakeitimo iniciatyva priklauso karaliui, taip pat ir paprastai Seimo daugumai F. Paprastų įstatymų leidimo iniciatyva priklauso karalių, ministerių tarybai ir grupiai bent 15 Seimo arba valstybės tarybos narių. E. G, atsiprašau. G. Pamatiniai įstatymai arba konstitucija turi būti už dešimties metų, skaitant nuo laiko karaliui apie mūsų sostą peržiūrėta. Ketvirtas punktas. Karalius, apimdamas sostą, prisiekia laikytis konstitucijos, ginti Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos teritorijų nedalomumą. Penkta. Karalius skiria ministerius ir kitus aukštuosius valdininkus iš pačių lietuvių mokančių ir vartojančių lietuvių kalbą. Šešta. Karalius prižada valdydamas laikytis tikybinės tolerancijos. Septinta. Be parlamento sutikimo karalius negali tapti kitos, kurios valstybės valdovų. Aštunta. Karalius gyvena su visa savo šeimyna Lietuvoje ir negali be parlamento sutikimo palikti užsienyje ilgiau kaip du mėnesius per metus. Devinta. Lietuvių kalba yra ne tik oficiali valstybinė kalba, bet ir karaliaus rūmų kalba. Dešimta. Karaliaus rūmų valdininkai ir jo apstatas turi būti lietuviai, kurie kalba lietuviškai. Tik pirmaisiais penkeriais valdymo metais karalius gali turėti jų tarpį ir svetimųjų, kurių skaičius betgi neviršia trečdalio. 11. Karalius karaliaus vaikai auklėjami ir mokomi Lietuvoje. Išėję mokslo Lietuvoje, jie gali mokytis ir kitur. 12. Kiekvienam naujam karaliui, apimant sostą, parlamentas nustato jam civilinį listą. Pasirašoma Vilnius birželio 4 dieną 1918 metais. Smetona, Lietuvos tarybos pirmininką, E, J. Staugaitis Lietuvos tarybos vicepirmininkas, e, J. Šaulys Lietuvos tarybos vicepirmininkas, J. Šernas Lietuvos tarybos generalinis sekretorius. Toliau eina parašas. Aš priimu aukščiaus pareikštą pakvietimą man ir mano tiesioginės linijos įpėdimėms apimti Lietuvos karaliaus sostą ir sutinku su visomis aukščiaus išdėstytomis sąlygomis pasirašo Wilhelm Herzog von Urach, Graf von Württemberg, Freiburg e, Liepos 1. 1918 metų. Su mano tėvo pareiškimu aš kaipo įpėdinis visiškai sutinku. Wilhelm Albert Fürst von Urach, Grafor Winterburg. Nuorašas tikras. Taigi, iš pateiktų dokumentų mes matome, kad visi dokumentai toliau pasirašinėja Respublikos vardu, nepanaikinus Lietuvos karalystės, galimai yra negaliojantis, kaip ir galimai neteisėtas darinys vadinamas Respublika, nes niekas karalystės taip ir nepanaikino. Taigi, realiai gaunasi teisinis kazusas. Mes gyvename Lietuvos karalystėje, bet vadinamės neteisėtai Lietuvos Respublika. Galbūt iš tikrųjų jokiais aš čia pasakysiu paprastą, e, pavyzdžiui, anglišką prezidentas, tai yra pirmininkas, gražiai pervandinti į savoką karalius ir pagal šitos punktus, kurios e, buvo tautinė taryba, pradėti tvarkyti ir mūsų Lietuvą. Tačiau matome, kad netrukus e, viskas apsivertė aukštinkojom po Versalio taikos sutarties, šalinant bet kokią vokiečių įtaką iš e, geopolitikos centrinėje Europoje, rytų, šiaurės, pietų ir visur kitur. Mes matome, kad e, tas statusas buvo numarintas tiesioginė ta žodžio prasme tiek istoriniuose veikaluose, tiek e, spaudoj, tiek visame kame. Ir tai liko paslaptis, kurią galimai nusinešė Jonas Basanavičius su to valstybinio atkūrimo aktu, e, kurio originalą mes ir neturime. Tad galimybė didžiulė, kad vietoj žodžio atstatoma valstybė yra atstatoma karalystė nes visa tautinė taryba, įskaitant patį Joną Basanavičių ir šito originalių dokumentų, jūs matote, sutiko, kad tai, kad tai toks mūsų valstybingumo kelias. Ir jeigu pasižiūrėsim, tai buvo trijose e, gubernijose atkurtoji valstybė, bet esmė tai buvo ne gubernijos, o Lietuvos karalystė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, e, kaip matot, paremta tautų sugyvenimo, konfederacijos principais ir e, priešingybė, kur tai lenkiškai panslavistiniai valstybei ir vienintelį šitą žaidimą visam regione galimai galim įsijungti mes. Ir baime mūsų užmuša kiekvieną kartą, turbūt klausantį šito eilučių daug ką suėmė baime, bet mirtis <laughs> yra taškas kokybiško gyvenimo. Todėl bijoti ar trauktis kažkur tai lietuviams kaip ir nebėra, nes už mūsų, taip pavadsakykime, beliko tik tai mirties kalnai mirties lėniai ir senutė Lietuva ir neleiskim jai numirti, nepamačius tų didžiavirių darbų įprasminimo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statuso, Lietuvos karalystės. Ir be abejo, to klausimo kelimo, ar Respublikos vardu pasirašyti dokumentai teisėtai galioja, ar tai yra grinai nonsensas kazusas teisinis vienas iš įdomesnių dalykų lydėjęs Lietuvos karalystės naikinimą ir e, valstybingumo likučius, tai yra vadinamoji regioninė politika, kuri remiasi skaldik ir valdyk valstybės šalindama, šalinant jų valstybingumą per vadinamąją regioninę politiką, kur kokios nors vienos tarmės pagrindu yra sukuriama vos nenauja valstybė valstybėje. Taip, Žemaitijos kunigaikštystė paraleliai, kaip viena iš centruojančių Lietuvos didžiojo kunigaikštystę žemių, ne bet kokio statuso, o kunigaikštystė, Žemaitijos kunigaikštystė, buvo suskaldyta į dvi žemės ir mes šiai dienai tą žemę žinom, tai yra Aukštaityje ir Žemaitija. Iki pat 18 metų, 19, 22 metų tai buvo įvardinama kaip Žemaitija, aukštaitijos jokios nebuvo. Tai buvo tik Žemaitijos aukštesnioji dalis, bet net ne Lietuvos kunigaikštystės, o Žemaitijos. Ir e, jeigu pažiūrėsim pirmosius tarmių žemėlapius, mes pamatysim Žemaitiją, Aukštaitiją, Vilniją, Dzukiją, Kapsai, Zanavyką ir Mažoji Lietuva. Tai tai yra kas naikina lietuviškumą iš esmės ir valstybingumą. E, kaip aš jau minėjau, ta regioninė politika, kurią reikėtų kiek įmanoma, taip sakant, išmintingiau tvarkyti, suvokiant, kad vienoje valstybėje gyvenam, o tų tarmių yra e, nuo tuteišių iki baltarusių, šitos valstybės tarmės, vienos kalbos skirtingos tarmės. Ir tos istorinius pavadinimus, kurie kurie atstato ryšį su nenutrūkstamu valstybingumu, net ne kelių šimtų metų, o kelių tūkstantmečių. Pavyzdžiui, vienas iš žodžių suduva šiai dienai yra bandomas pakeišti, pakeisti žodžiu suvalkyje, suvalku. E, kilęs nuo carinio laikų gubernijos. Tai yra daugiau daugiausiai tik tai 200 metų turintis istorinis reiškinys, kaip aš minėjau, aukštaitie iš viso yra tik tai apie 80 metų turintis istorinis ir geopolitinis reiškinys, kaldant Žemaitijos kunigaikštystę gimęs. Taigi tie meistrai, e, specai, e, rūpinosi ir tebesirūpina kad mūsų valstybingumas, valstybingumas sampratas išnyktų. Ir dar vienas iš tokių svarbesnių aktų, kurį aš pamiršau paminėti pradžioje, tai yra Mažosios Lietuvos tautinės tarybos aktas, kuris e, pasirašytas lapkričio 30 dieną 1918 metais Tilžėje, e, atsižvelgdami į tai, kad viskas, kas yra turi teisę gyvuoti ir į tai, kad mes lietuviai čianai, prūsų Lietuvoje gyvenantieji, sudarom šito krašto gyventojų daugomenę, reikalaujame mes, remdamiesi ant Vilsono tautų paties apsisprendimo teisės, priglaudimą mažosios Lietuvos prie didžiosios Lietuvos. Visi savo parašu šitą pareiškimą priimanti pasižada visą savo jėgas už įvykdymą minėtojo siekio pašvesti. Prūsų Lietuvijos tautinė taryba. Kaip matot, 18 metais pasirašyta net ne Klaipėda ir Klaipėdos krašte, o pasirašyta vadinamoji Prūsijoje, e, Tilžėje. Ir šitą aktą Smetono į Vokietiją iškeliavęs pamiršo ir mes prijungiam tik tai E, Antantės valdomą kraštą, galimai prancūzų anglų e, perdota mums, e, taip silpinant be abejo ir Vokietijos geopolitinę įtaką. Ir tas aktas panašu, jog tai yra vienintelis aktas kaip autochtonų, tai yra vietinių gyventojų prisijungimo prie Lietuvos aktas, teisinis ir galiojantis. Ir be abejo galėtų atsakyti tik tai Hagos E, arbitražinis teismas, dar kitaip žinomas tribunolo pavadinimu, ar šitas aktas neapsprendžia, kad ir Kaliningrado vadinamoji sritis nėra įjungta į atkurtosios Lietuvos valstybę 18 e, metais. E, nes teisiškai, jeigu mes pripažįstam vasario 16 aktą, tai turim pripažinti ir šį įsijungimo e, karaliaučiaus anometinės ryties, dabartinio Kaliningrado ryties. Tai Lietuva, taip sakykime, yra <laughs> ir geopolitinis rakštis, ir geopolitinis validolis. E, ir kaip iš kurios pusės pasižiūrėsi, taip ir turėsi, bet turėt, stojom, kaip sakant, prie dangaus vartų lietuviai laikydami rankose mazgą tą Gordijaus, kurį pynė pravoslavų bažnyčia Rusijos pavydalė ir katalikų bažnyčia Lenkijos pavydalė. Ir išpinimas visų šitų mazgų galimai slypi būtent Lietuvos didžioji kunigaikštystiai Lietuvoje. Kiekviename, kuris klausėsi šitą laidą, kuris e, galimai e, duos teisingą atsakymą, ar aš klystu, ar aš neklystu, ar mūsų tautinė taryba suklydo darydama tam tikrius žingsnius. Ne, praeitis iš tikrųjų mus kuria šiai dienai, o ateitis, nes praeičiai palikim visą tai, kas silpna ir kas miršta. Ir pabaigai, kaip aš jau minėjau, svarbiausia atsiminti žodžius, jog asmenybės griūtis tai yra ne proto atsakomybės ar matos dingimas. Bendruomenės griūtis ne kivirčiai, atsakomybės ar matos dingimas. Visuomenės griūtis ne korupcija, plutokratija, atsakomybės ar matos dingimas. Ir valstybės žlugimas, nesmenybės bendruomenės, visuomenės griūtis, atsakomybės ar matos dingimas. Nes ten, kur nėra sarmatos, neveikia net pati tobuliausia konstitucija ir geriausi įstatymai. Todėl mano supratimu, mes ieškokime ne tai, kas mus skiria su rusais, ne tai, kas mus skiria su lenkais, ne tai, kas mus skiria su vokiečiais, ne tai, kas mus skiria su baltarusiais, ne tai, kas mus skiria su latviais, estais, su suomiais, švedais, su ukrainiečiais, totoriais, karaimais ir kitais gyventojais, kurie sudarė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, bet tai, kas mus jungia. Ir tas baltasis vytis raudonam laukia galimai vasaros žiedais, gyvybės jėga gale išsiskleis pas kiekvieną, nes mes esam vyrai, mes esam moteris tos valstybės, kur yra sukurta ne mirčiai, o gyvenimui. Ir tą gyvenimą užtikrina vyrų ir moterų ir kitų valstybės asmenų sutarimas ir susitarimas. Taigi ačiū už jūsų laiką iki susitikimo tinklapyje Facebook'o 2030 LDK ir radio stotyje Laisvoji banga. Iki sekančio karto. Ačiū.